Eskiden köşedeyken Araba çalarken Eskiden rutubetten Nefessiz kalırken Eskiden para yokken Market soyarken Şimdi çantam dolu vana Sözleşmeler tamam Artık işler legal Artık işler legal Artık işler legal Artık işler legal Vergim artar kat kat Force'dayım baksan Bak magazin baksan Artık işler legal Artık işler legal Artık işler legal Artık işlerle kal Artık işlerle kal Belki artar kat kat Force'dayım bak sen Bak magazin bak sen Artık işlerle kal 200 bin dolar boynumda bak parlar sakar sike kadar Rumrumda mı olacak sandın oğlum inmişim dibe Daha nereye varacak bu olay Güzel neresi bak ayak Üstümde fen anlamsız gelir tüm bu dünya Rolex'im aldım geçen masar buz gibi Hak ettim bu tabii ki yok hiç rakip Sıfırdan ben yüze çıkıştığım biz yok hiç panik Geçen sene köşede bekle gece seni Uyul altımda Porsche üstümde Gucci beni Kıskançlıktan aklını yer bitirir kerim. Aklı almaz konuşur boş boş kültürsüz eri istedim bulsam bu bana satma dedi Bizi duyan tüm rapçiler geçirdi hepsi Eskiden köşedeyken Araba çalarken Eskiden rutubetten Nefessiz kalırken Eskiden para yokken Merkez soyarken Şimdi çantam dolu vana Sözleşmeler tamam Artık işler legal Artık işler legal işler legal Artık işler legal Vergim artar kat kat Force'dayım baksan Bak magazin baksan Artık işler legal Artık işler legal Artık işler legal Artık işler legal Artık işler legal Vergim artar kat kat Force'dayım baksan Bak magazin baksan Artık işler legal Önceden düşünürdüm Mahalleden çıkışım var mı diye çözümüm sür Aracı hızla etmemiz gerek Bir an önce buradan tipi süzdür O gelene kadar fitile varsak pedala yasla iç Lazım hep bize yoksa aç kalacak Yok eve bakacak giremem tekrar Hayır hayır olmaz asla Zorlarım şansımı bu riski alacağım Hayır hayır olmaz asla Yolumdan şaşmam lan ne olursa olacak Para para dolu çantalar duş yapar hepsiyle sürtüğüm bakla Eskiden akardı tavan üstüne damlar zorda hep yatma Farelerle ahbap olmayı iyi ki de öğrendik piyasa kaypa Parasız kalmak insana çok şey öğretiyor yok öyle tatmak İstersin almak istersin kaçmak Herkes ama olmaz Gölgen bile karanlıktayken üzgünüm ama hiç yanında durmaz Dar Hepsi dar Bunlar dar Her şey dar ay. Dar İşler legal Artık yolu buldum yol Eskiden köşedeyken Araba çalarken Eskiden rutubetten Nefessiz kalırken Eskiden para yokken Market soyarken Şimdi çantam dolu ana Sözleşmeler tamam Artık işler legal Artık işler legal Artık işler legal Artık işler legal Vergim artar kat kat Force'dayım baksan magazin baksan Artık işler legal Artık işler legal Artık işler legal Artık işler legal Artık işler legal Belki artar kat kat Forbes'dayım baksan Bak magazin baksan Artık işler legal